Pirena behi behigoria beno tipiago da, adarrak aitzinialat dutu eta aiza edo erexada haskuntza. Behi askara da, kampuan lusaz egoiten ahalda eta belhara du gehienik jaten. Hots, mendi edo bortu eskualdian hasteko kalitate nausiak badutu. Hortakoz, laboizumait hasidia behi horren hasten eta ipar euskaleriko Pirena alkartiai sortu berida. Peio Elisetxe, suizkuneko laboaia da, alkartian lehendakaia eta behi arrazahunen historikoa egintaik. Pirena ikka sustut nafajoan dute atxiki, gero bada eskola, ego eskolegi guzian atxamaiten da, baina sustut nafajoan. Eta gu hemen eh, behi geienak gina dira sustut uh, eh, aezkoa, salazak eta bastanetik. Eta hemen ipar eskolegian badira guai uh, eh, gutxi gora behera, egun eh, behogoi bat urrisa, ez, eh, ez gehienak, eh? urrisa nahi du gazte eta eta saharren artean, eta, eta aldiz beste eskualdean, Nafarroan baita provintzia guzietan, eta eskolegetik kanpo ere, eh, Katalunian eta atxemaiten dira, badira, eh, zenbaki zuzenik ez dut, baina ogoi milaz goiti badira. Bestalde, merkatu bat zabaltzen aida agia entzat eta xibioko asuia kooperatibak salhoi emaiten du, pe jokihialt asuia kooperatibako lehendak Eh, grossiste haik amini bat um, komunikazioni egiten diz uh, eh, arraza hoitan, ez behit gogorrago behiti eh, oaiko uh, arrazak beno, ez behiti beste saldai ikzaten eta um, uh, karkasak txipisak izatez, jale uh, uh, nula han behar da, hasitut zu sustut belharai eta Waiko mudelan, waiko uh, eh, kontsumitzailen uh, eh, eh, aitzinin, uh, hoi dizi ezartena bat aitzinin, eta uh, uste dit badela waiko waike gunin, balizateki da holako agazentako uh, despedida bat. Pirenaika alkartia sortu zen diala urtia eta hamahiu laboaidia wanokuan, ehun eta berogeita hamar bat behida hasten ipar uskal herian.